Oye. Ajá. Tengo Calderón. ¿Qué fue? Llegamos aquí. Otra cosa. Otra cosa. Con la moda. Si tú te tiras al medio, no tengo miedo, no hay retroceso. Lo que hay es fuego, fuego. Si quieres, tomarte tu tiempo, porque una vez que empieces, soy que terminarlo. Si tú te tiras al medio, no tengo miedo, no hay retroceso. Lo que no pido nada prestado, nadie me vació No me hace falta, es el underdog. Me tomando yo, no mando gol. Desde los 10, yo te los doy. Nunca me duermo, me gusta el lío. No llamo a nadie, tengo los míos. dio, no tengo miedo, no hay retroceso. fuego fuego, fuego. Si quieres de tu tiempo, porque una vez que empieces hay que terminarlo. Yo No le tengo miedo a la chica del tanga, me invento algo nuevo sacado de la manga. Yo si me No, yo no rompo en vano. Dile a los que tiran que aquí sigo sano. Baila bomba, reggaetón. le que me metan preso. Ah. Siempre he sido la moda, estoy ready para el proceso. Si todavía ayuda, pues esto cogerle el peso. Oye, tengo Calderón, ya irán con el cachanchan, la moda, otra cosa, otra cosa. Lo calle, hey, lo calle fuego, fuego. Lo calle fuego, fuego. Lo calle fuego, fuego.